بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نبينا كين صلى الله عليه وسلم غند مكاتي كأني إرقى كفاري دعوات تسان ديسو جدي غرا رب التيامنين لبن كأني ثنين قرى مدينة قلن yeroo madinaa galan ummanni akka gaariitti simatee isaan qubsiise. rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam ganda qubaa'aa kana yeroo awwala gayan nama isaa wajjin deemu wajjin rabbi isaan tiisee guyyaan isaan gayan suni guyyaa kudhanii lammaffaa جاء ربيع الأول الرأي ergamanii waggaa kudhanii afuraffaa jechuu hijiraaf waggaa tokkoffaa jedhamti isiin suni rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam nama wajjin deeman wajjiin qubaa'aan gahanii jennaan warri ansaaraa yaa'aniitiniin isaan simatan رسول ربي صلى الله عليه وسلم قباء بلي قدني أفرطاء بلي قدني أفرطاء أنتنا كيستي مسجد إجارا مسجد قباء كجد مقنا قيان جمعة كهي جنان ودو إسان أتججرنو رسول ربي صلى الله عليه وسلم يابئ في يابتني دويددوبان أبو بكر كايتني قرم الدينة قجيلاً awwalli salaanni rasuul rabbii salaatanii islaamummaa keessatti salaanni jum'aadhaa tam yoo jettan odoo isaan deemaa jiranuu guyyaan suni jum'aadhaa ganda banii yookaan ilmaan saalim ilma awfii wayta isaan gayan achitti salaanni itti geette. Achumatti rasuul rabbii sallallahu alaihi wasalam laga keessatti salaatan. Salaanni suni salaata awwalaata rasuul rabbii yeroo duraatiif jum'aa salaatan jedhamteetiniin lakkaayamte. Rasuul rabbii yeroo madiinaa galan akkamitti galan erga ganda qubaa'aati yaabbatanii deeman yoo jenne gaalatti ufi yaabbatanii banii salim ibn Awfii biraa erga ka'anii naqattoo gaalattii itti laaffisanii deeman haga madiinaa seenanitti. Madiinaan gammachuudhaan mirqaanaan guuttamtee isiniin jirti. Guyyaan sunii guyyaa walgahii guddaati. Manniin madiinaa keessa jiruu fi karaan biloo kiidhanii hundi isiituyyuu faaruu rabbiitii fi takbiiraadhaan guuttamte. warri rasuula rabbii eegu sallallahu alaihi wasallam mana mararratti yaa'anii akkasitti eegan anas ibnu maalik akki jedhu guyyaa akkasanii argeen beeku jedhe guyyaa akkas bareedaa guyyaa akkas nama gammachiisu ka gaafa rasuulli rabbiitii fi abii bakrii nutti seenanii guyyaa san caalaa guyyaa na gammachiise dhagarra jedhe inni saddaa hima baraa ibnu caadiib akki jedhu warra madiinaa isaanii gammadu takkaan agarre akka gaafa rasuulli rabbii galitti ka gammadanii jedha. Gabroonni illee warri achi keessa jiru hundi isaaniiyyuu qadiima rasuulullaahi qadiima rasuulullaahi jedhaa yaa'an jedhu. Rasuulli rabbii galan rasuulli rabbii galan jedhaa karaa mara keessa yaati. Dhiirri dubartiin odoo manatti nafi manaa gadi yaa'an. Ijoolleen namni waa kaddam hundi isaatuyyuu karaa guutan. Yaa Muhammad yaa Rasuulallah yaa Muhammad yaa Anas ibnu Maalik akki jedhu guyyaan Rasuula Rabbii nurratti galan suni wanti hundi nuunuu ife jedhe. Gandamaa ife jechuu Rasuula Rabbii galuu kanaan. Dubartoonni ijoolleen dubiraa odoo manatti hin hafin ijoolleen dubraa wal geettee dibbee tumaa karaa keessa yaate jedhe maal jedhaa نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري أكنا جدايات نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري شعري تندوت هايات جتشو جتشتني جتش بريد دولا jecha ijoolleen dubraa shamarranii guyyaa san jirti. Inumaa gariin anaashiida adda addaa guyyaa san warri faarse ni jiraa Fakkeenyaaf akka xala'a albadru alaynaa min saniyyatil wadaa'i faani sananni riwaayaa sanii haalaaf tullee taatu illee jedhanii jedhan. Guyyaa san madiinaan ifte. rasula rabbii keessu seenuudhaan qalbiin nama hundaayyuu ni gammadde rasula rabbii galuu kanaan gaalli rasula rabbii sallallahu bakka masjida isaanii ka ammaa kana ciifte bootaan sun filannoo rabbii kennaati raayi jechuu maaliif rabbitu isaanii filatee achi gaalli ciifte achumatti rasula rabbii sallallahu masjida ijaaratan قاف كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم قند أبي أيوب كبتان حقا قاف هتين إساني إجارم توت أبو أيوب الأنصارين رسول ربي قبسي سودان ملكاه ربي إسا كبجه نما ربي كبجه عالم مقند إسا قبسيسا وان إرقى رسول ربي أتشغلني ليدان صحابته إساني قوته درتي تلفت رتبرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته